tubahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abana babiri bo ku misozi ya magamba na murama ni muri komine ya nyabihanga intara ya mwaro baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba ni nyuma y'imvura ivanze n'urubura yaguye ku muhingamo w'uyu wa kane muri aya makuru turababwira n'ibindi byononekaye intwaro ibereye niyo mushinge w'iterambere bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama rukokoma yerekeye iterambere iri kibera mu gisagara cya Bujumbura muraza navyo nyene kubikurikira imiyaridi z'ababa 2023 nibwo buryo meri ya Bujumbura itekanya gukoresha mu mwaka w'ibihumbi 2021 ushyira ibihumbi 2022 Ano makuru tuyahere mu gisata c'imibano abana babiri bo ku misozi ya Magamba na Murama ni muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba hari mu mvura nyinshi vanze n'urubura yaguye ku muhinga mu kuri uyu wa kane mustanteri wa komine Nyabihanga Adrien Ntunze n'Imana avuga ko hari abandi bana babiri bakomeretse bakaba bariko bavurirwa ku ivuriro rya Nyabihanga anamenyesha ko iterabwo anamenyesha nako kwibitegwa bitari bike nk'ibiharage ibigori imyumbati uburo n'ibiraya byari mu mirima byononywe n'urubura ino nkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Laurent Dikuriyo ijisho rya radio isanganiro mu ntara ya Mwaro intwari bereye niyo mushinge w'iterambere ry'igihugu bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yariko yugurura inama rukoko mayerekeye iterambere ry'igihugu kuri uyu wa kane Evariste ndayishimiye asaba abitabye iyo nama gutanga intererano zabo kugira igihugu gitera imbere anavuga ko hazoba nirimbura mu mwaka uza kuvyo bazoba bihaye gukora ni mu mukurikire asubirwamo Kirundi na mugenzi wacu Armel Mutori la bonne gouvernance de parse colorée et la clé du développement intwari bereye nibikomoka ko niwo mushinge w'iterambere kuko ijana n'itunganywa ryiza ry'ubutunzi bw'igihugu harimo n'abantu kugena abantu mu bibanza hisunzwe ubushobozi bafise twihweje inyifato ya bamwe mu bakozi bakuru bakuru ba leta n'ababegereye ndubahutse kuvuga ko ari bake bakunda igihugu ubwizi ubwizigirwa no kugendera ingingo biracyahaze muri bo kuri bamwe akaryo kabonetse barahemukira igihugu mu gihe rero ibintu byoguma uko gushika ku iterambere biracari kure nk'ukwezi kuko leta niyo ifata iya mbere mu iterambere ry'igihugu ibicishije ku bakozi bayo kiso amvogere moko mumugira neza ureja hari kindi kintu gisinzi igihugu ijambo umugira neza aho abantu usanga ha gukora birirwa bateza amaboko ataco bahiminu barindiriye amashira hamwe abaha imfashanyo zabizi ibikoresho cyangwa amafaranga ivyo mpejeje kuvuga rero biri mu bituma ubukene bwiyongera nta nkeka rero ko inama igira kabiri byerekeye iterambere ry'igihugu azobara akajyo keza ko kurimbura ibizoba byakozwe bizova mu byiyumviro by'abari muri iyi nama ntibagiye abadufasha mu by'iterambere ry'igihugu uyo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kasubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Armel Mutore yo nama ikabiza kurangira kuri uyu wa gatanu mu gisata cy'ugwaruka bamwe mu gwaruka gwahejeje amashuri yisumbuye go muri commune Rugombo n'intara ya Cibitoke bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga dogodogo cyo muri iyo commune ubwo gwaruka rusigura ko ari mu ntumbero yo kwishingira akazi cyo yitungiye Patrick umuhanuzi wa Mustantera jeje ivy'intwaro iterambere y'amajyambere n'imibano avuga ko icyo kiyaga giterera amahera arenga miliyoni n'inusu ku mwaka mu kigega cya komine agahamagarira urundi rwaruka gukura amaboko mu mpuzu ino nkuru tuyibaze ridi gahimba ibi mwumva ni amazi y'ikiyaga dogodogo ni ku kilometero kimwe uvuye ku mugwa mukuru wa komine rugombo ntara kuri icyo kiyaga tuhasanze urwaruka ruri ruraroba eh, ku mwaka turahakura hari amahera dutangisha ku bwato umuntu wese agiyeyo turahakura amahera arenga umuriyoni n'ibihumbi n'amajana atanu eh, kandi uko bagiye kuroba bakaza hari amatagisi baza baratanga ni amahera atari makeya yongereza mu butunzi bwa komine toyi gabriel arongoye ishyirahamwe ry'abadandaza n'abarobyi b'amafi w'amafi mu burundi avuga ko ibiyaga byo mu buraruko bw'igihugu nabyo nyine bitanga umwimbu w'amafuta y'imuki nk'uko tubikura mu cyegeranyo cy'ubuyobozi bukuru burirwa uburobyi mu burundi cyo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe cyerekana ko ibiyaga bitanu byo mu buraruko bw'igihugu bitanga umwimbu w'amafi ungana amatoni amajana indwi ku mwaka isanganiro inama isumba ingimba nk'uko biri mu kinyamakuru cya leta bob muri izo miliyaridi miliyaridi zirenga indwi n'imiliyoni amajyana indwi nizo zitegekanijwe gukoreshwa mu migambi y'iterambere eh, n'inkuru tubaza moyize misago nk'uko tubisoma mu itegeko ry'ubushyirangange bw'intwaro hagati mu gihugu ryo kwa mirongo irindwi na gatandatu ukwezi k'umunani uno mwaka biri mu kinyamakuru cya leta bob ubwo buryo buzokoreshwa na meri ya bujumbura burenga imiliyaridi mirongo ibiri na zibiri n'imiliyoni amajyana umunani na mirongo itatu n'indwi ayategekanijwe gukoreshwa ku munsi ku munsi arenga imiliyaridi mirongo ibiri ayo isohora akaba arenga cumi na zine nk'uko tubandanya tubisoma muri icyo kinyamakuru cya leta bob nayo imiliyaridi zirenga zibiri n'imiliyoni amajana atandatu nizo zitegekanijwe mu byo kugwiza umwimbu hamwe n'arenga imiliyaridi indwi n'imiliyoni amajana indwi akaba ariyo ategekanijwe gusohoka mu byo kugwiza umwimbu muri aya mafaranga akoreshwa hari ayava mu byomeri irihisha canke mu ntererano mu mafaranga nayo meri isohora mu mirimo yayo ya minsi yose harimo ayo kugura ibikoresho hamwe nayo kuriha abakozi n'ibindi amafaranga yose ategekanijwe gukoreshwa na meri ya bujumbura mu byo kugwiza umwimbu nk'uko biri muri iryo tegeko yose hamwe akaba arenga imiliyaridi indwi n'imiliyoni amajyana indwi urakoze moyize misago kuri iyo nkuru wadutohoreje mu gisata cy'indero urongoye urunani bafashe bige ahamagarira leta gushyira inyigisho zo kungurukana bumenyi mu nteguro zo kwigisha ibyo bikaba byavuzwe mu kiganiro umukuru w'urwo runani yahawe makuru kuri uyu wa gatanu metere jean samandari amenyesha ko ibyo byofasha mu gukemura ingorane nyinshi zihanze igisata cy'inyigisho mu burundi ino nkuru tukaza tuyigaruka ko mu makuru ya yacu yo hanyuma abanyagisagara ngo bararyohewe bararyoherewe nako ibikorwa byabaye byo gusanura ahari binogo bitwara imicafu byahora bitera ingorane mu mabarabara abaganiriye na bagenzi bacu kuri uyu wa gatanu basaba ariko ko ibyo bikorwa vyokogwa aho hose hakibonekeza ibyo binogo ino nkuru tubaze Nicole nini nahazwe hari nk'isaha zine aho twatembera mu mabarabara atandukanye mu gisagara cya bujumbura urabye ahahoze ibinogo bidafuriwe hafi y'inyubakwa oredi golf iri ku ibarabara bitiriye merikiyo daye usanga ibyo binogo byose bifutse ibitahora uko nk'uko uno munyegihugu abisigura iri barabara ryari rifise ibinogo byari biduteye ingorane ari ikinogo cyari aho icyo kinogo iyo imvura iguye cyaca kiduza amazi akacaca mu ibarabara hagati imodoka zaba ziriko zirarengana ntizashobora kubona ko hari ikinogo mu gihe umushoferi atahazi yashika ko imodokari hari n'izashobora kugwa irya kanivu yo hepfo canke zigashobora kugongana mu buryo bwo kubisirikana ahandi twaciye nko kwibarabara riva ku ihinguriro afritextile rija kuri shanike no muri quartier ya kabiri iri muri zone ngagara komine na ntahangwa usanga hahoze ivyo binogo hose hameze neza ubu bishimwa n'abanyagihugu barangurirayo imirimo eh, ibyo mbona mbona ko hose barabizibye hameze neza rwose ibarabara baza bararisibiyemwo n'utunogo twinshi twari twarononekaye mbona barahazibiwe ni heza cyane kandi turanezerewe kuva bagikoze vrema ubu turashima imodokari zigenda neza na modokari zirasubira kuhagonganira ubu zihaca zimeze neza naho biri uko abanyagihugu bagasaba ko aho hose hoba hibonekeza ibinogo mu mabarabara ko vyokogwa kuneza y'uruja n'uruza urakoze Nicole nini nahazwe no kuri iyo nkuru duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye ariko kubadufatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abana babiri bo ku misozi y'amagamba na murama ni muri komine ya Nyabihanga intara ya Mwaro baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba inyuma y'imvura ivanze n'urubura yaguye ku mu w'uyu wa kane mwabyumvise muri aya makuru nayo intwaro ibereye ngo niyo mushinge w'itera y'iterambere bikaba bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ni mu nama rukokoma yerekeye iterambere riri kwibera